เมื่อพวกเธอยั่วยวนยูซุฟพวกนางกล่าวว่าขอลอดทรงคุ้มครอง เราไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาเคยทำชั่วภรยาของผู้ว่ากล่าวว่า บัดนี้ความจริงได้ปรากฏขึ้นแล้ว ฉันได้ยั่วยวนเขา และแท้จริงเขาเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้สัตว์จริง อย่างแน่นอนทั้งนี้เพื่อให้เขารู้ว่า แท้จริงฉันไม่ได้ทรยศต่อเขาโดยลับหลัง และแท้จริง อัลลอฮ์จะไม่ส่งชี้แนะแนวทาง การวางแผนของพวกทรยศ وما النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم และฉันไม่อาจชำระจิตใจของฉันให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ แท้จริงจิตใจนั้นถูกครอบงำไว้ด้วยความชั่ว นอกจากที่พระผู้อภิบาลของฉันทรงเมตตาแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉัน เป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ وقال الملك ا ت و ن ي به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين และกษัตริย์ว่า จงนำเขามาหาฉันสิฉันจะแต่งตั้งเขาให้เป็นผู้กล้ชิดของฉัน เมื่อยูซุฟได้สนทนากับพระองค์แล้วพระองค์ตรัสว่า แท้จริงท่านอยู่ต่อหน้าเราในวันนี้เป็นผู้มีตำแหน่งสูงเป็นที่ไว้วางใจขอเขากล่าวว่าได้โปรดแต่งตั้งฉันให้เป็นผู้ควบคุมการคลังของประเทศ แท้จริงฉันเป็นผู้จดจำผู้รู้ดีในด้านนี้ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين และเช่นนั้นแหละ เราได้ให้ยูซุฟมีอำนาจในแผ่นดิน เขาจะพำนักอยู่ที่ใดก็ได้ตามต้องการ เราจะให้ความเมตตาของเราแก่ผู้ที่เราประสงค์ และเราไม่ได้ทำให้รางวัลของผู้ทำความดีสูญหาย และแน่นอนรางวัลในปรโลกนั้นดียิ่งสำหรับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาโดยที่พวกเขายำเกรงและ และพี่น้องของยูซุปได้มาแล้วเข้าไปหาเขา ยูซุปจำพวกเขาได้ แต่พวกเขาจำยูซุปไม่ได้และเมื่อเขายูซุปได้จัดเตรียมให้แก่พวกเขาซึ่งสเสบียงอาหารของพวกเขาแล้ว เขากล่าวว่าจงนำน้องชายของพวกท่านจากพ่อของพวกท่านมาหาฉันด้วย พวกท่านไม่เห็นหรือว่า แท้จริงฉันได้ตวงให้อย่างครบครันและฉันนั้นดียิ่งในหมู่ผู้ต้อนรับและหากพวกท่านไม่นำเข้ามาหาฉัน จะไม่มีการตวงจากฉันให้พวกท่านอีก และพวกท่านอย่าเข้ามาใกล้ฉันอีก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 فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون เมื่อพวกเขากลับไปหาพ่อ ของพวกเขา พวกเขากล่าวว่า โอ้พ่อของเรา การตวงถูกห้ามแก่เรา จงส่งน้องเราไปกับเราเพื่อเราจะได้ส่วนตัว และแท้จริงเราเป็นผู้คุ้มกันเขากเขาพ่อกล่าวว่า ฉันจะไม่ไว้ใจพวกเจ้าที่มีต่อเขาอีก อย่างกับที่ฉันได้เคยไว้ใจพวกเจ้าที่มีต่อพี่น้องของเขาเมื่อก่อนนี้ ดังนั้นอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้คุ้มครองที่ดียิ่ง และพระองค์เท่านั้นทรงเมตตายิ่งในผู้หมู่เมตตาทั้งหลายกาลูยาอ و ا متاعهم و ج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 เราต้องการอะไรอีกเล่า นี่ไง เงินของเราถูกกลับคืนมาอย่างเรา แล้วเรายังได้นำสเสบียงมาอย่างครอบครัวของเราอีก และเราจะดูแลน้องของเรา และเราจะได้เพิ่มการตวงอีกหนึ่งตัวลา นั่นเป็นการตวงที่ง่ายเหลือเกิน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 เว้นแต่พวกเจ้าจะถูกปิดล้อม เมื่อพวกเขาได้สัญญาของพวกเขาแก่พ่อแล้ว พ่อกล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นพยานต่อสิ่งที่เราได้สัญญาต่อกันไว้และ إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون และเขากล่าวว่า โอ้ลูกเอ๋ยพวกเจ้าอย่าเข้าเมืองทางประตูเดียวกัน แต่พวกเจ้าจงเข้าเมืองต่างประตูกัน และฉันมิอาจให้ความคุ้มกันพวกเจ้าจากอัลลอฮ์ได้ การตัดสินเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ฉันขอมอบหมายต่อพระองค์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 และเมื่อได้เข้ามาตามที่พ่อของพวกเขาได้สั่งไว้ ไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยพวกเขาให้พ้นจากอัลลอฮ์ได้เว้นแต่ความต้องการในจิตใจของยะกูบ ซึ่งเขาได้ปฏิบัติไป และแท้จริงเขาเป็นผู้มีความรู้ เพราะสิ่งที่เราได้สอนเขา แต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู้ قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون และเมื่อพวกเขาได้เข้าไปหายูซุฟ เขายูซุฟได้รับน้องชายของเขาไปอยู่กับเขา เขากล่าวว่าแท้จริง ฉันเป็นพี่ชายของเจ้า ดังนั้นเจ้าอย่าได้เสียใจในสิ่งที่พวกเขากระทำ بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون เมื่อเขาได้จัดเตรียมสเสบียงอาหารของพวกเขาให้แก่พวกเขาแล้ว เขาได้ใส่เครื่องตวงลงในย่ามของน้องชายของเขาแล้วผู้ประกาศได้ประกาศว่า โอ้คณะเดินทางทั้งหลายเอ๋ย ท้จริงพวกเจ้าเป็นพวกขโมยพวกเขากล่าวพลางหันไปทางผู้ประกาศว่ามีอะไรหายไปจากพวกท่านหรือพก พวกเขากล่าวว่าเครื่องตวงของกษัตริย์หายไปจากเรา และผู้ใดนำมันมาคืนเขาจะรับสเสบียงเป็นรางวัลหนึ่งตัวลา และฉันเป็นผู้รับรองลพวกเขากล่าวว่าขอสาบานต่อโดยแน่นอนพวกท่านทราบดีว่า พวกเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำความเสียหายในแผ่นดิน พวกเราไม่ใช่ขโมยพวกเขากล่าวว่าถ้าเช่นนั้น โทษของมันจะเป็นเช่นใด หากพวกเจ้าเป็นผู้กล่าวผิดพวกเขากล่าวว่า โทษของมันคือผู้ใดถูกค้นพบในย่ามของเขา ดังนั้นเขาก็ต้องได้รับโทษ เช่นนั้นแหละ เราจะลงโทษบรรดาผู้อาธรรม ف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 เช่นนั้นแหละ เราได้ใช้ยูซุฟใช้กลอุบาย เขาจะเอาน้องชายของเขาไว้ไม่ได้ในศาสนาของกษัตริย์ นอกจากว่า อัลลอฮ์จะทรงประสงค์เราจะยกฐานะหลายขั้นแก่ผู้ที่เราประสงค์ และเหนือทุกๆผู้ที่มีความอดทนคือผู้รอบรู้ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون พวกเขากล่าวว่าหากเขาขโมยแน่นอนพี่ชายของเขาก็ได้ขโมยมาก่อน แต่ยูซุฟได้ซ่อนความรู้สึกไว้ในใจของเขา และไม่ได้เปิดเผยมันแก่พวกเขา เขากล่าวว่า วกเจ้ามีสถานะที่เลวมาก แต่ลอรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวมากพวกเขากล่าวว่าโอ้ท่านผู้ว่า เขามีพ่อที่แก่ ชรามากแล้ว เขาได้ โปรดเอาพวกเราไว้คนหนึ่งแทนเขาเถิดแท้จริงเราเห็นท่านนั้นอยู่ใน หมู่ ผู้ ทำ ความดี قال เขากล่าวว่า เรา ขอ ความ คุ้มครอง ด้วย อัลลอฮ์ที่เราจะเอาคนอื่น นอกจากผู้ที่เราพบทรัพย์สินของเราอยู่ที่เขา ถ้าเราทำอย่างนั้นแท้จริงเราก็เป็นผู้อาธรรมอย่างแน่นอน فلما ا س ت ي س و ا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا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 พวกเจ้าไม่รู้ดอกหรือว่าพ่อของพวกเจ้าได้เอาสัญญาอย่างมั่นคงจากอัลลอฮ์แก่พวกเจ้า และก่อนนี้พวกเจ้าก็ได้เคยผิดพลาดในเรื่องของยูซุฟมาแล้ว ฉันจะไม่ออกจากดินแดนนี้จนกว่าพ่อของฉันจะอนุญาตแก่ฉัน หรือว่าอัลลอฮ์จะทรงตัดสินแก่ฉันโดยที่พระองค์ทรงเป็นผู้ตัดสินที่ดียิ่อ ا ر إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين หากพวกเจ้าจงกลับไปยังพ่อของพวกเจ้าแล้วกล่าวว่า โอ้พ่อของเรา แท้จริงลูกของท่านขโมย และเราไม่เป็นพยานเว้นแต่สิ่งที่เรารู้ และเราไม่ใช่ผู้เก็บความลับและจงถามชาวเมืองที่เราพำนักอยู่ในนั้น และกองคาราวานที่เราเดินทางร่วมมาด้วย และแท้จริงเรานั้นเป็นผู้สัตย์จริงอย่างแน่นอนเขากล่าวว่า แต่ว่าจิตใจของพวกเจ้าได้แต่งเรื่องขึ้น เพื่อพวกเจ้ามาแล้วดังนั้นการอดทนเป็นสิ่งที่ดียิ่ง หวังว่าอัลลอฮ์จะทรงนำพวกเขาทั้งหมดมาหาฉัน ถ้าจริงพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชายาและเขายะกูบได้ผินหลังให้พวกเขาและกล่าวว่า โอ้อานิจายูซุฟเอ๋ย และตาทั้งสองข้างของเขาหมัวเนื่องจากความเศร้าโศกโดยที่เขาเป็นผู้อดกลั้นนพวกเขากล่าวว่าขอสาบานต่อหรอ ท่านยังคงรำลึกถึงยูซุฟอยู่ จนกระทั่ง ท่านเจ็บจวนจะตายหรือท่านพินาศไป قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون เขากล่าวว่า แท้จริงฉันขอร้องเรียนความเศร้าสลดของฉันและความทุกข์กระทมของฉันต่ออัลลอฮ์และฉันรู้เรื่องความเมตตาจากอัลลอฮ์ซึ่งพวกเจ้าไม่รู้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 แท้จริงไม่มีผู้ใดหมดหวังต่อความเมตตาของอัลเลาะห์นอกจากกลุ่มชนผู้ปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين ดังนั้นเมื่อพวกเขาได้มาหาเขาอยู่ซุปพวกเขากล่าวว่าโอ้ท่านข้าหลวง ความทุกข์ได้ประสบกับเราและครอบครัวของเรา และเราได้นำสินค้าราคาต่ำมา ดังนั้นขอท่านได้โปรดตรวงให้เราอย่างครบถ้วน และโปรดบริจาคให้เราด้วย แท้จริงอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนผู้บริจาคทานทั้งหลาย قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون เขากล่าวว่าพวกเจ้าทราบไหมว่า สิ่งที่พวกท่านได้ทำกับยูซุฟและน้องชายของเขา เมื่อพวกท่านเป็นผู้งมงายพาลูอิกลอาลวะา قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين พวกเขากล่าวว่า แน่นอน ท่านคือยูซุฟใช่ไหมเขากล่าวว่า ฉันคือยูซุฟและนี่คือน้องชายของฉัน และแน่นอนอัลลอฮ์ทรงโปรดปรานเรา แท้จริงผู้ใดที่ยำเกรงและอดทน แน่นอนอัลลอฮ์จะมิทรงให้รางวัลของบรรดาผู้ทำความดีต้องสูญหายไปเป็นอันขาด قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين พวกเขากล่าวว่า ความจริงอัลลอฮ์ทรงให้เกียรติท่านเหนือพวกเรา โดยที่พวกเราเป็นผู้ทำความผิดอย่างแน่นอน قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين เขากล่าวว่า วันนี้ไม่มีการประนามพวกท่านอัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้พวกท่าน โดยที่พระองค์ทรงเมตตายิ่งในบรรดาผู้เมตตาทั้งหลาย ا يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين พวกท่านจงนำเสื้อของฉันนี้ไปวางไว้ที่ข้างหน้าพ่อของฉัน เขาจะกลับเป็นผู้มองเห็น และจงนำครอบครัวของเจ้าทั้งหมดมาอย่างฉันและ ا فصلت เมื่อกองคาราวานได้ออกมาจากอีบพ่อของพวกเขากล่าวว่าแท้จริงฉันได้กลิ่นของยูซุฟหากพวกเจ้าไม่กล่าวหาว่าฉันเหลวไหลพวกเขากล่าวว่าขอสาบานต่อหรอกถ้าจริงท่านนั้นยังอยู่ในการหลงของท่านเช่นเดิม جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون เมื่อผู้นำข่าวดีมาถึง เขาได้วางเสื้อยูซุฟไว้ข้างหน้าเขา ดังนั้นเขาจึงกลับเป็นผู้มองเห็น เขากล่าวว่า ฉันไม่ได้บอกพวกเจ้าหรือว่า แท้จริงฉันรู้จากอัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين พวกเขากล่าวว่า โอ้พ่อของเรา โปรดขอพยโทษความผิดของเราให้แก่เราด้วย แท้จริงเราเป็นผู้ผิดกล่าวซ่ฟะอัสตัฆฟิรุลกุมรับบีอินนะฮูฮุวัลกฟูรุรรหีม ขากล่าวว่าฉันจะขอพยโทษจากพระผู้อภิบาลของฉันให้แก่พวกเจ้า แท้จริงพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอเ آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين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 وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم และเขาได้ยกพ่อแม่เขาขึ้นบนบัลลังก์และพวกเขาก็ก้มลงคารวะเขาและกล่าวว่าโอ้พ่อของฉันนี่คือการทำนายฝันของฉันแต่ครั้งก่อน พระผู้อภิบาลของฉันทรงทำให้เป็นจริง และพระองค์ทรงให้เกียรติฉัน โดยพระองค์ทรงให้ฉันออกจากคุก และนำพวกท่านมาจากชนบท หลังจากที่ชัยตอนได้ยุยงให้เกิดการแตกแยกระหว่างฉันกับพี่น้องของฉัน แท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันทรงโปรดปรานแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แท้จริงพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญา ربي ق فاطر السماوات والأرض أنت و ل ي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين โอ้พระผู้บานของฉัน แท้จริงพระองค์ได้ประทานอำนาจบางส่วนแก่ฉัน และทรงสอนฉันให้รู้การทำนายฝัน พระองค์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน พระองค์เป็นผู้คุ้มครองฉันทั้งในโลกนี้และปรโลก ขอพระองค์ทรงให้ฉันตายในสภาพของผู้นอบน้อม และทรงให้ฉันไปรวมอยู่ในหมู่ผู้คนดีทั้งหลาย นั่นคือส่วนหนึ่งจากข่าวเร้นลับที่เราได้องค์การมันมา ให้แก่เจ้า และเจ้าไม่ได้อยู่กับพวกเขา ขณะที่พวกเขาตกลงกันในเรื่องของพวกเขา และพวกเขาวางแผนและผู้คนส่วนใหญ่จะไม่ศรัทธาต่อเจ้าถึงแม้เจ้าปรารถนาอย่างยิ่งก็ตามและ และเจ้าไม่ได้ขอรางวัลของพวกเขาในเรื่องนี้ มันอัลกุรอานไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนให้ดำลึกแก่สาพลโลกและกี่มากน้อยแล้วจากสัญญาณในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน ที่พวกเขาผ่านมันไป โดยที่พวกเขาผินหลังให้มัน وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون และส่วนใหญ่ของพวกเขาจะไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เว้นแต่พวกเขาเป็นผู้ตั้งภาคี أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون พวกเขาจะปลอดภัยหรือ เมื่อการครอบคลุมแห่งการลงโทษของอัลลอฮ์จะมาอย่างพวกเขา หรือเมื่อวันอวสานจะมาอย่างพวกเขาอย่างฉับพลันโดยที่พวกเขาไม่ทันรู้ตัวกุลฮาดีฮิสบิลีอัดูอิลลลออฮ์าบัซีรตินอฮ์ على ب ص ي ต ة أنا ومن اتبعني و ล ب ح ا ن الله وما มินัลมุชริกีนจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่านี่คือแนวทางของฉัน ฉันเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ด้วยหลักฐานอันชัดเจน ทั้งตัวฉันและผู้ปฏิบัติตามฉัน และอัลลอฮ์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ ฉันไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี وما قبلك إلا ر ج ا ل نوحي إليهم من أهل ا ل ق ر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 เพื่อพวกเขาจะได้เห็นบ้านปลายของผู้ที่มาก่อน พวกเขาว่าเป็นอย่างไร และแน่นอนประโลกนั้นดียิ่งสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงพวกเจ้าไม่ได้ใช้สติปัญญาคิดดอก حتى إذا استيأس الرسل و ظ جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين จนกระทั่งเมื่อบรรดาศาสนาทูตหมดหวัง และคิดว่าพวกเขาปฏิเสธศรัทธาและการช่วยเหลือของเราได้มาอย่างพวกเขาดังนั้นผู้ที่เราประสงค์ก็ถูกช่วยเหลือให้รอดพ้น และการลงโทษของเราก็จะไม่ถูกผลักออกไปจากกลุ่มชนผู้กระทำความผิดและ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون โดยแน่นอนในเรื่องราวของพวกเขา เป็นบทเรียนสำหรับบรรดาผู้ที่มีสติปัญญามิใช่เป็นเรื่องราวที่ถูกปั้นแต่งขึ้น แต่ว่าเป็นการยืนยันความจริงที่อยู่ต่อหน้าเขา และเป็นการแจกแจงทุกสิ่งทุกอย่าง และเป็นทางนำที่ถูกต้อง และเป็นความเมตตาแก่กลุ่มชนผู้ศรัทธา